աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, հարգելի ռադիոն կնդիրներ, եթերում աշխարհակական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Անցած մի քանի օրերը բավական հագեցած էին տարբեր տիպի զարգացումներով։ Հագեցած են նաև Արցախի շուշտեղնեցող գործընթացները։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, շարունակում է փակ պահել ճանապարհը, արգելափակել է գազամատակարարում, այս բոլորը մենք գիտենք։ Ավելին, այսօր բարձ դարձավ, որ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը Ղարաբաղի հայ հասարակության ներկայացնին հրավիրում է Բաքու քննարկելու վերինտեգրման հարցերը եւ տարբեր շփումներ ունենալ տեխնիկական, ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծման շուրջ։ Բնական է, որ նման հրավերը ոչ այլ ինչ է, քան ինչ որ կերպ Արցախի պետականության ապամոնտաժում, ծաղրանք, որովհետև ինչ է նշանակում Ղարաբաղի հայ հասարակություն, այսինքն նույնիսկ համայնք չէ, պետություն չէ, առհասարակ, ինչ որ հայ հասարակության ներկայացնի, այսինքն ադրբեջանական հասարակության Ղարաբաղում ապրող հայ հատվածի ինչ որ մի քանի ներկայացուցիչ։ Իհարկե նման ձևաչափով բանակցություններ տանելը ճիշտ չէ, որովհետև բանակցությունները ունեն իրենց տրամաբանությունը, նախ պետք է լինի հրավեր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ունի միջազգանորեն ճանաչված ձևաչափը, այնտեղ կան համանախագահներ, Մինսկի խմբի Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Հայաստանի Հանրապետություն եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից, նույնիսկ մի կողմ թողնենք կոպիտ խախտումները այդ առողակարգի քաղաքական հարցերի որևէ մեկը Արցախից նույնիսկ երաշխավորված չլինելու նրա անձնական անվտանգությունը։ Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը պարզապես որևէ բանի տեղ չի դնում, որևէ միջազգային կառույցի որոշում, այդ թվում օրինակ արդարադատության ոլորտում միջազգային դատարանի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե ձերբակալեն, ինչ ենք անելու։ Այս բոլորը հարցերին։ Իսկ Ադրբեջանի բարձրաստիճան Պաշտոնյան նախագահ աշխատակազմի կարևոր դեմքերից մեկը Հաջիևը հայտարել է, որ Ղարաբաղում ապրող հայ բնակչության անձնական իրավունքները եւ անվտանգությունը դա Ադրբեջանի ներքին գործն է, Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված է, Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է եւ որևէ մեկը իրավունք չունի Ադրբեջանի գործերի միջամտի եւ Ղարաբաղի հայերի իրավունքները պետք է կարգավորվեն ըստ Ադրբեջանի օրենքների եւ համանadrության եւ որևէ արտոնություն Ղարաբաղի հայերը չեն ունենալ։ Սա նշանակում է, որ պարզապես լինելու է կոտորած, եթե հանկարծ Ադրբեջանը կարողանա հաստատել գերիշխանությունը Արցախի վրա։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ իրոք ապրում ենք պատմական ժամանակահատվածում եւ պետք է ամեն ինչ անենք, փրկենք Արցախը։ Շանս դեր կա։ Վերջի մի քանի օրերին նաև հակաիրանական մեծ ալիք է բարձրացել Ադրբեջանում, այսպես Ադրբեջանում հայտարել են, որ իրանական, նույնիսկ լրտեսական ցանց են վնասազերծել։ Ավելին, Ադրբեջանը ըստ պաշտոնական տվյալների դարձել է երկրորդ կարևորագույն գնողը իսրայելական զենքի։ Իհարկե, սա նույնպես հակաիրանական է ինչ որտեղ, որովհետև Իսրայելը բնական է, որ ողերիմ թշնամին է Իրանին։ Ասեմ, որ Իրանը այս վերջի օրերին շատ հետաքրքիր աշխարհակահայականություն է վարել բազմա կողմանի բազմա այսպես բազմաթիվ ուղություններով եւ շատ արդյունավետ։ Այսպես Իրանը եւ Ուզբեկստանը ստորագրել են մի ծրագիր տրանսպորտային ենթակառուցվածքի զարգացման գործում։ Սա շատ կարեւոր լայնածավալ այսպես ծրագիր է, նույնիսկ Ուզբեկստանը կարող է դառնալ Չաբախարի պայմանագրի անդամ։ Այդ Չաբախարի պայմանագիրը ընդգրկում է Իրանը, Հնդկաստանը, Աфghanստանը եւ 2018 թվականին են ստորագրել, որտեղ նաեւ ապրանքաշրջանառությունը տրանզիտը անցնում է իրանական Չաբախար նավահանգստի միջոցով։ Ուզբեկստանի միացում այդ գործընթացին իհարկե շատ արդյունավետ կն եւ Իրանի դիրքերը կամրապնդի կենտրոնական Ասիա։ Իրանի փոխարտգործնախարարը նաեւ պաշտոնական Այցելություն է կատարել Օման, այնտեղ էլ են քննարկվել երկու երկրների հարաբերությունների զարգացում։ Օմանը նույնպես կարևոր դերակատարություն ունի եւ ունի կարևոր աշխարհագրական դիրք։ Թեհրանում է Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն նույնպես քննարկվում են եւ երկկողմ հարաբերություն եւ աշխարհակահական զարգացումներն ու համագործակցությունը երկու երկրների միջև։ Իսկ երևի ամենակարևոր եւ ինչ որտեղ անսպասելի արևմտքի համազարգացումը եղել է Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման պայմանագիր, պայմանավորվածություն։ Սա շատ հետաքրքիր բան է, արդեն 7 տարի է նրանց միջև չկան պաշտոնական դիվանագիտական շփումներ, բայց հիմա բացվել է կարծես թե նոր էջ։ Ավելին, որոշ բարձրաստիճան իրանական զինվորականներ հայտարարել են, որ հետ ամերիկյան մի դարաշրջան է սկսել Պարսից ծոցում և նույնիսկ տարբեր վերլուծաբաներ Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների բարելավումը նմանեցրել են երկրաշարժի ամերիկյան քաղաքական համակարգի մեջ եւ ամերիկայի գերիշխանության համար Պարսից ծոցի տարածաշրջանում։ Շատ հետաքրքիր է եւ ինչն է նաեւ հատկանշական, որ այս հարաբերությունների բարելավման գործում առանցքային դերակատարություն է խաղացել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը։ Եվ նույնիսկ ԱՄՆ հայտնի դիվանագետ նախկին ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Բոլտոնը հայտարել է, որ ԱՄՆ-ն հանգիստ նստած է, իսկ չինացիներն, ռուսները, Իրանը եւ Հյուսիսային Կորեան ուժ եղացնում են իրենց դիրքերը եւ ամրապնդում իրենց համագործակցությունը։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ նույն Բոլտոնը հայտարել է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատերազմում ամենամեծ շահառուն Չինաստանն է։ Եվ եթե Ռուսաստանը հաղթի, դա լինելու է Իրանի եւ Չինաստանի հաղթանակը։ Ասեմ նաեւ, որ Իրանը կտրուկ ավելացրել է նավթի արտահանումը, սեփական նավթի։ Ուրեմն ավելի քան 190 միլիոն բարել նավթ են արտահանել ինչը 15%-ով ավելի է անցած տարվա ցուցանիշի հետ համադրելով։ Շատ շատ հետաքրքիր զարգացում է, մենք տեսնում ենք, որ Իրանը իսկապես իր դիրքերը ամրապնդում է։ Սա շատ կարևոր է նաև մեզ համար, որտեղ վաղը չի իմացվի ինչ կլինի։ Մենք սիրելի բարեկամներ, հարազատներ, քույրեր եւ եղբայրներ, պարզապես պետք է դիմակայենք։ Դիմակայենք մի կալ ժամանակահատված եւ իրավիճակը արմատապես փոխվելու է տարածաշրջանում։ Ասեմ, որ նաև կատաղի մարտերը շարունակվել են Ուկրաինայում, ռուսական ստորաբաժանումները մի շարք տեղերում ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունը նույնիսկ ըստ որոշ տվյալների կինջալ կոչված հրթիռը ռուսական խոցել է ՆԱՏՕ-ի կողմից պատրաստված արեմտյան հրամանատարական կետը 80 մետր գետնի արտակի տակ եւ նույնիսկ այդ հարվածի հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ են վիրավորվել եւ զոհվել այդ թվում 40 ՆԱՏՕ-ի մասնագետներ։ Հետաքրքիր բան է, սա եւս ցույց է տալիս, որ գլոբալ այս արճակատումը շարունակվում է։ Այսպեսին էին թանկագին բարեկամներ։ Հիմնական իրադարձությունները՝ պին դեղեք, Աստված պահապան մեզ բոլորիս եւ մեր երկրին։ Կհանդիպենք։